Baionako pesta kasteazken untan hasiko dira, xarri... Eh, programazioa zimintzatuko gira, animazioetaz, baina lehenik, ala ere, behar dugu aipatu, usu eta isilik egoiten den ah, kasu bat edo gai bat, ala, indarkeria seksista eta aurten badalema bat, baionako festetan indarkeria seksistarik ez, eta kolektibo bat muntatu da, hortan atxemaiten da baionako gaztetxea, bortizkeria seksisten kontrako kolektiboa, EHZ eta pa Le Planning, Le Baskoz, eta gure gomita, hortaz mintzatzeko, goizuntan, pa elkartetik, Lola Garzia, egunan. Egunon. Ala baianako bestak, aste azken untan hasiko dira Lola Garzia, hainitz jende izanen dela, baianako errikoetxeak, suprefeturak, hartzen dituzte neurriak ikusiz uh, Frantziako estatuan berriki gertatu diren atentatuen ondotik, berezikin izan, hau baita urbilena. Eta bestalde ere, uh, Iruñako pestak, munduko pesta ospatsuenetarik uh, dira, eta Iruñako errikoetxeak, ala ere, aintzinetik eta planta du protokolo bat, eta argitzekoa zen, Iruñan eh, ikustia, gertatu direnean eh, eraso seksistak, behaz ze mobilizazio izan den, kasik, txupinazua baino gehiago, eragina hundi du horrek? Bai, biztanda, eh, eh, erantzune jaldoia zen, E, denok ikusi ditugu uh, irudiak eta zenbat jende bildu den uh, egiko etxeko plazan eta urgunago ere ezpait ziren denak sartzen plazan. Beraz bikain eta irudi hori ibili da ere uh, hainbat uh, edabideetan uh, frantzian eta hori be, untsa da. Jendeak ikus dezan ere badela, badela erantzun bat orako porta eren aintzinean. San Ferminen eh, bildumetan, kasuen eh, kopurua emendatu da, bi irakurketa badira ezkoga, bizan dena, baina da beagoa da leheno bazirela, baina ezirela salatzen eta protokolo hori esker, ala ere, de emazteak menturatu direla be, kasuen eh, salatzerat? Hori segur da. Horain arte egiten zena, uh, zen erraitea, be lasai uh, irunian ongi pasatzen da, ez da ahiskurik ortetzen ziren erraiteko dena ongi pasatzen zera ez da lotxagahia, egaitea bai arazoak badirela, eta ojera bojokatzen dira arazuriek, eta ojera konpontzen dira gordetuz ezin dira tratatu. Oi hartzuna ukandu eh, beraz protokolo horrek, donostiako eh, bestenkarietarat, malagako bestenkarietarat, hango errikoetxeak laguntza galdein diote eh, iruñako errikoetxeari, eta baionarat etorriko gira ala ere, hor bestak abiatzekotan baitira, eta una beraz eraso seksister buruz, galdera egin dio pantxika ramidek Jean-René Etxegarairi, jakiteko zer plantan ezartzen den. Ailleurs, nous avons déjà des campagnes de sensibilisation sur les agressions sexistes. Bayonan euh, baditugu jadanik sensibilizazio kampainak eraso sexistetaz. Jadanik hasia dugu komunikazio lan bat afitxekin fitesko aterako dira hauek. Bideo batzu argitaratu ditugu eta hauetarik bat eraso sexistetaz da. Lan bat ere maiten dugu gaiaz aspaldiuntan eta biztan dena indaja segitzen dugu. Euh, eh bien évidemment, on le poursuit. Euh, écoutez, dans les éditions récentes des fêtes de Bayonne, nous n'avons pas eu à retenir euh, Azken baionako pestetan, beharrik etzaigu eraso sexista lagirik seinalatua izan. Pausatuak izan diren salaketak, edo kenduak izan dira plenta ekarlearen ganik, edo baztertuak izan dira justiziaren ganik. Kontsiratzen dut beraz, azken urteetan ez dela eraso lagirik izan. Nous n'avons pas eu d'agression sexiste avérée. Una Jean-René Etxegarraieren eh, irakurketa eta bilduma zuen aldetik, eh, talde feministen eh, aldetik, paf, elkartearen izenean intzozira goizuntan gehien bat, ez hori entzuten duzunean, zer e, jardukitzen mota duzu? Ba, bi gauza, lehen bizikoa e, Jean-René Etxegarraiek erraiten horarik prebentzio lan bat eramana izan dela hor, ez dut gauza handirik erraiteko, egia prebentzio kampaina aldatu dela jadanik jaz eta orten on, oino gehiago, beraz hori baiko jada eta zinez eh, erakusten du aintzinatzen girela alde untatik. Gu kalere pentsatzen dugu ez dela aski, Horregatik hautatu ginuen segitzea gure mugimendua, gure ekintzekin, banderolak ezagiz, eta Eganez, uh, eh, ara, karrikan ere segitu behar dira mesuri pasarazten, hori alde batetik. Gero bestaldetik jaiten orarik, eh, azken urteetan ez dela, ez dela eraso sexistarik izan eh, baionako pestean, lahirik jaiten du, guk beti jaiten dugu ez dela eh, eskalerik eraso sexistetan, eh, gestu tipiekin hasten da, eta hori ere salatu behar da. Gero egia zenbatu behar direlaik uh, eraso seksiak zaila da ez delarik protokolorik justuki eta baionako egiko etxeak, etxeak ez du plantan ezagri protokolik. Irunian egiten den bezala, beraz nola zenbatu, nola ezagutu e, gertatu diren e, eraso horiek e, ezin da. Ezin da. Gu, gu elkarte, guk elkarte gisa nahi ginuke, jakin, entzatzen gira, uh, eh, dira gira ba, xare sozialekin edo gure xare militante esker gauzak ez jakiten, ba, en, eh, protokolo ofiziali gabe nola jakin zer gertatzen den uh, eh, baionako beste. Ez dugu, antzi behar EHZ e eta festivalak ere pundu bela ezagiduela plantan aurten, uh, gestu tipien ere salatzeko, eh? nunbait neuri haundiak ondo, ondoan eh, plantan ezagiz, horien eh, salatzeko. Bez, huai, baina pestak hor dira, eh, Lola Garzia, eta bainako talde feministen artean plantan ezagiz dituzu hainbat ekintza, beraz, uh, dira? Bai, gu paf uh, elkartearekin uh, behi zera ditugu uh, azken urteetako uh, ekintzak, beraz, uh, banderorak behi zezagiko ditugu lehioetan. Uh, piskat gehiago aurten jaz baino. Aurten, eh, ostegunarekin eh, antolatzen dugu poteo feminista bat. Asiko dena eh, laborarien sokoan, ELB-ko laborarien sokoan ostegunarekin uh, seietan. Eta hori deneri idekia, biztan da. Eta badugu gure txanda patxokin ostegunarekin beti uh, behatzitatik goiti. Oja parfen aldetik, eta bai. beste ekin zabatzu Gero, ara, biltzen gira beste elkarteekin, eta bazko elkarteak antoratzen du flashmo ba-, bat, igandean, uh, eien, uh, aien uh, aintzinean, bostetan. Eh, kolektiboak ere uh, eh, afitsaketa antoratzen du, aste azkenarekin seietan, eta itzordua da txalapartan ere. Eh, eta uste dut ere gaztetxeak prestatzen dituela hainbat gauza uh, ara, Bayonako bestentzat. Bayonako bestak eh, eta horrekin bukatuko dugu Lola Garzia, eta gertatzen balire eraso sexistak, ez da protokolo ofizialik erikoetxearen ganik, ala ere zuek proposatzen duzue uh, zuen protokolo bat? Erabaki dugu gure artean sare sozialak erabiltzea, Eh, informazioa pasarazteko eta gero elkarretaratze batera deitzeko gertatzen malin bada. Eta beraz, hashtag batzu plantanez eh, plantan ditugu, beraz, frantxez eta euskaraz, eh, stop agresion sexist, eraso sexistarik ez, FDB 2006, Fed Bayon 2016, eta Baionako pestak 2006, eta hori esker espero dugu ere informazioa fiteago pasako dela. Gero gure aldetik zerbait jakiten balin badugu eta segurtatzen balin badugu ere deituko dugu elkarretatze baterat. Baionako bestetan indarkeria sexistarik ez lema pean, beraz antolatzen dituzu hainbat ekintza, Baionako talde feministekin, Lola Garzia, paf, elkarteko azirela horretarazten dugu, mil esker eta besta hon, ala ere? Mil esker hainitz, besta hon.